de dezvoltarea voinței, de creșterea capacității de reziliență, de iertare, exact asta fac neuroștiințele. Și nu e un alt subiect, poate să facem un curs despre asta, dar ideea fundamentală e așa. Ce fac neuroștiințele? Produc două corpusuri de rezultate. Un corpus este valoarea cantitativă și calitativă a culturii în care trăim și evaluarea cantitativă și calitativă a practicilor mentale și emoționale care ar putea să schimbe un pic acest pattern, această obișnuință de gândire. În primul caz, neuroștiințele scot în evidență date sau fapte care fac referire la cultura care de regulă ne împiedică să cultivăm aceste abilități. Și în cazul al doilea, ni se propun practici care sunt specifice vieții spirituale, deja uh, descoperite și practicate în marile religii, spre exemplu, care cu adevărat au efecte de a contrabalansa aceste obișnuințe de gândire pe care le gândim. Scurt, trei liste, fără să vorbesc despre Ce scot neuroștiințele în valoare cu privire la societatea în care trăim? Există o creștere a confortului în ceea ce facem, și o diluție a efortului. Oamenii care trăiesc în confort din ce în ce mai mare sunt dispuși tot mai puțin la efort, în general și de orice fel. Există o suprastimulare senzorială a mediului în care trăim, care parazitează capacitatea reflexiei. Pentru că multă experiență nu dă posibilitatea să reflectezi la în orice ciclu de educație a adulților, după ce am avut experiența, care durează de 10 minute sau 20 minute, un joc de Dacă ca să fac un training, știți despre ce vorbesc. După 10 minute de experiență, urmează 30 minute de reflectare. Pentru că în mine nu se depozitează ce experiență am avut. Noi avem slaba cunoaștere despre noi și credem că noi ce experimentăm păstrăm ca depozit, ca profit, ca beneficiu al cunoașterii. Dar în noi nu se depozitează ce experimentăm, în noi se depozitează și în noi ce am reflectat de pe urma experienței. O societate pe care noi o avem astăzi bombardează cu versiuni, de experimente, experiențe personale, consum și așa mai departe persoana și nu mai avem să le putem. Vedem 5 filme și nu reflectăm la niciunul. De fapt, ar trebui să vedem și să le putem 5 zile ce am văzut, ca să extragem, să facem un efort, să extragem un înțeles din filmul respectiv și abia cu acela rămâne un înțeles. Nu cu filmul însuși. Există o statistică în Franța care spune că un francez vede 600-700 de filme cam. Și cu ce adică, rămâne de pe urma acestor filme? Și Problema societății nu este că dacă rămâne cu ceva sau nu, pentru că eficacitatea pentru ea înseamnă consum. Eficacitatea pentru mine a însemnat cu ce rămâne. Dar pentru asta am nevoie de reflexie. Deci, efort mult, uh, confort mult, efort puțin, sunt suprastimulare senzorială diminuează reflexia, multiplicarea dorințelor slăbește voința, avem o societate cu un marketing foarte dezvoltat, care multiplică dorințe. Asta ne diminuează voința. Că voința, cultivă voința. Când fac ceva împotriva voinței mele, atunci îmi interes voința, spune Roy Palmaster, care este unul din specialiștii cei mai mari pe care are psihologia în tema voinței. Ehm, consumerismul diminuează capacitatea contemplativă. Cu cât trăiesc uh, în regimul consumerist mai mult, cu atât structurile neurale care participă la contemplație sunt foarte mult diminuate în experiența lor în activitatea lor. Prelucrarea de date senzoriale diminuează capacitatea prelucrării datelor de sine. Centralele corticale sunt răspunzătoare pentru prelucrarea stimulilor și făcând activitate pe ele, inhib insula care este responsabilă pentru activitățile prospective Genul ăsta de lectură îl fac neuroștiințele cu privire la societate. Ce fac în celelalte, și asta scot în evidență practici. Modul în care medităm, felul în care ne, ne, ne căutăm, ne producem, medii substimulate senzoriale. Momente în care funcționăm într-un alt regim cognitiv decât analiza clasă. Adică există cercetători care vorbesc despre inteligența intuitivă sau subconștientă, care spune că e interes necesar ca copiii, adolescenții, profesorii, cercetători care lucrează într-un anumit domeniu să aibă ore întregi de ies din regimul de viață sau de activitate intelectuală de tip analitic și să facă altceva și să-și potențeze funcția intuitivă, acum așa. Asta înseamnă muzică, arte și experiență religioasă inclusiv bucătării. Inclusiv bucătării, dar domnul profesor gătește foarte bine clasa. Da, a fost și am lucrat la el casă la știu, de atunci vorbesc cu Sofiana. Deci, în genul acesta de activități în surprinde, în surprinde neuroștiințele și diferența dintre neuroștiințele vieții spirituale și spiritualitatea însăși este că de data asta, în cazul neuroștiințelor, avem dovezi experimentale de necombătut. Dacă cineva crede că, lăsându-se în șuboiul experiențelor culturale pe care le oferă lumea, el devine automat mai bun, mai profund, mai uh, regat emoțional, se înșală. Pentru că cei din neuroștiințe vorbesc despre exact acest context cultural care de obicei este împotriva a modului acesta spiritual de funcționare. De ce? De ce ce? De ce este curentul cultural împotriva tendințelor care ar trebui să fie? Aici este o carte pe care domnul profesor mi-a recomandat-o și eu la rândul meu am povestit-o despre versa la toată lumea care m-am întâlnit. Lidia și Giulian Sărbulescu, inadaptați pentru viitor, o carte care ne spune că trăim într-o lume în care binele și lucrul adevăr, adevărul, virtuțile, de obicei, nu se cultivă firesc, nu se cultivă în mod automat. Trăim într-o lume în care cineva poate să ucidă mai repede nouă persoană decât îi poate ajuta vital. Trăim într-o lume în care nu putem evalua catastrofele decât dacă sunt în imediata noastră deci, de deci, Omul are un deficit, are un deficit de luciditate metafizică, pentru că, din punct de vedere spiritual, noi nu trăim într-o lume uh, perfectă, noi trăim într-o lume trezută. Noi nu avem parte de un om perfect uh, în potențialitățile lui, ci un om afectat de propriul lui egoism, de modul în care gândește lumea și și folosește. Asta într-un om egoist. Uh, toate resursele. Și efectul cumulativ este că masele, dar e descoperit asta de foarte mult. bun în cirurgia masă, tot mai asta spune. Populația de țărană, vreau că de și sunt de acolo. Și cade nivelul de nocivitate. Lumea e mai neată, lumea e mai ușor decât mine. Da, corect. Și mi se pare o analiză foarte bună, O analiză termodinamică. Da. Și entropia, sigur. Da. Așa atunci... Era, eu, dacă Noi muncim să fie abstract. Dacă ar fi abstract, poate nu se mai În sensul că fiecare înțelege altceva. Dar nu, fiecare înțelege ce și ca Părinte, te rog, carte, o imagine, când ești singur, vine personal. Problema noastră, în poze, ce sunt de Părintele, problema noastră este următoarea. Scuze că mă întorc la cuvântul pe care l-am folosit eu, noi suntem eminamente terminori. Noi nu vrem să fim, să ne calce ceva pe Atâta vreme cât este vorba de ființa noastră în șoc. Și evident, necultivat, se cultivă acest caracter individual al fiecărui dintre noi. Adică în momentul în care, în momentul, în care, în momentul în care noi suntem singuri, deci nu suntem în interacție, atunci suntem atașați asta sunt mai un pic ca anterioară. Deci nu există, cred, o situație în care cineva să spună o rugăciune, un psalm, care are durează un minut, un minut jumătate și să nu rămână cu absolut nimic, chiar dacă vorbim de memoria unor cuvinte. Dar părinții resping ideea că rugăciune produce efecte în mod automat, pentru că asta ar fi magia. O magie înseamnă, de fapt, constrângerea unui spirit, care ar fi el, să lucreze într-un loc sub voința mea, spunând cuvinte pe care nu le înțeleg. În spiritualitățile autentice, atenția este decisivă. Cum vorbesc numai mai creștinism? Budiștii spun că atenția e decisivă. Religiile care au experiențe mistică spun că este imposibil ca un om să traverseze o schimbare a sa, fără ca această schimbare să nu fie supravegheată de însă și atenția lui. Iar neuroclasicitatea spune exact lucrul Dacă vreau două experiențe identice, unui subiect, odată să se concentreze pe mișcarea degetelor care apasă niște capete, dar nu au de sunet, și odată să facă aceeași mișcare cu degetele, dar să se urmărească sunetul, atenția, urmărind odată mișcarea degetelor și odată sunetul, produce neuroplasticități în zona motorii sau în zona motorii. Deci unde sunt atent, acolo schimb. să metabolizez știința mea ca să o transform în cunoaștere edificatoare pentru mine. Ca să nu se că e în cărțile care vorbesc despre cunoaștere. Am nevoie de cineva care să spună cum iau un anumit conținut, îi dau o interpretare spirituală și realmente mâine sunt mai bun cu vecinul meu. Adică într-un mod foarte concret, ca să simt că m-am schimbat cu fapt. Nu mai arogant cu vecinul meu care trăiește de ignoranță. Deci e fundamentală în chestiunea aceasta. Pentru că trăim într-o lume care, în care cheltuim foarte mult timp pe exercițiu cu mașină, avem facultăți, avem masterat, avem doctorate, într-o lume în care are tot mai mulți studenți, tot mai mulți cercetători, tot mai mulți doctorați, numeric vorbim, și nu se regăsește în lume o raționalitate superioară, care se revoală în somnul lá. Vin acasă și spărtura de la bani este nesemnificativă, adică toată realitatea se schimbe. Deci, la mie s-a de Deci, avem momente în care se vede că modul, starea noastră, așa cum și domnul profesor, așa cum a spus și domnul strate pot să inducă uh, uh, aceasta. stare. Poate să fie o muzică, vezi starea de trăire extraordinară. Alcool, zice de deci. Eu vă vreau vă să să supriți că n-a zis o femeie frumoasă, pentru că nu în zare la inotit chestia asta. La O imagine frumoasă. Deci, toate acestea produc în momentul în care noi conștientizăm starea de bine, în mod cert, în creierul văzut anumite modificări. Acum, sigur că trebuie văzut care e cauza și care este efectul. Gândul de fericire, starea de fericire, produce, de fapt, aceste, aceste modificări, să zicem, de tip energetic, chimic și așa mai departe. Dar asta nu înseamnă că voi reuși să obțineți fericire administrând medicamentul respectiv, ca și atunci când este produs de corpul nostru ca urmare faceți orice se întâmplă să degrada în așa. Aș vrea să mă situez într-o eroare, în sensul ăsta, să fie eroare ce spun. la fericire, <clears throat> este unul dintre cele mai banale efecte de muzică, care este intrarea în rezonanță. Dumneavoastră sunt deveniți fericit în momentul în care intrați în rezonanță cu omul <clears throat> care vă învață dacă vreți și primiți, vreți și apăcați să primiți în de la el. Astăzi se vorbește și se face școală de comunicare pe care Sorin îl folosește conștient sau subconștient, automat și fără să se gândească, comunicarea este o banalitate și poate să aibă fața reală în termenul de situație bună, până în momentul în care devine comuniune. Atunci când comunicarea devine comunion, comuniune, atunci ajunge, să puteți să experimentați interna de rezonanță și în funcție de cel cu care, cel, cel impersonal, cu care vreți să intrați în, în rezonanță, intrând în rezonanță, ajungând în starea de fericire sau o provocați scala la ca la zidurile ericorului, distrugerea oportună. Din cauza asta este o tragedie care se pare foarte rău personaje. Impunerea publicității în reclamele, în partea muzicală a reclamelor, a ritmurilor uh, care sunt numai, numai sunt ritmuri foarte, foarte precise, pentru că ăstea nici, nici nu vorbesc de mesajele subliminale, nici nu vorbesc de asta, dar simpla reducere la aceste ritmuri induce acel tip de rezonanță pe care îl vrei vânzătorul intre, pe vânzătorul vinde pantofi sau că vinde dosare pentru, pentru alcool. Am o, o completare, pentru că dânsul a intuit care folosit termenul de frecvență, care este foarte folosit în comunicarea actuală, frecvența, am frecvență sau frecvențe pentru fenomenul placebo, care nu poate să fie explicat decât prin experiența anterioară a fiecărui individ. Pentru că dacă eu vă dau dumneavoastră un medicament, să zicem, uh, ambalat în o anumită formă, de anumită culoare, de un anumit gust, substanța activă, substanța activă nu are efect. Nu, o simțiți, dar este imperceptibilă substanța activă. Dar efectele le puteți simți la nivel de organism. La altă persoană, aceeași substanță, dar în alt ambalaj. Ori vă schimbă ambalaj de creiere și să vedeți că dumneavoastră nu o să mai aveți același efect și persoana. Deci, rămânetul placebo intervine ca o experiență acumulată și de multe ori ne Și atunci, așa, ca ideea Thank you. Sistemul de bani. Al trecut